mwaramutse mwiriwe nshuti bagenzi bakunze ibiganiro bya radio isanganiro cyane cyane ikiganiro uburundi baruririmba ikiganiro gihereza akaryo eh, abaririmbyi babire barunga ivyo batwigisha muzi neza ko ibiganiro bivuga ku muririmbyi birahari ni byinshi hariho za Jumatani Musani hariho melodika hakaba kuvuga ku biteramo za weekend gute reka n'ibindi cyane mugabo eh, ikiganiro cyagiye kiratera imbere kera caravuga ku byerekeye umuririmbyi eh, n'ivyo akora mugabo ubu tuvugana cyane cyane kutuhereza icyo bita amateme ni ukuvuga ko muri aba afise icigwa aduha abafise icyo atuganirira abafise icyo atwigisha cyangwa umugani aducira bivanye eh, ku burambe mu byo arimo na cyane cyane icyo twakwita egisperiyanse mu rurimi rw'igifaransa ibyo ga john yego tubabwirisha ko albert muhinga bw'ibyuma ari we yatuma bajya kumwe n'abiko barimenyereza ndaza kubabwira amazina yabo mu mwanya umwe umwe umwe na kanyana ubundi ni <laughs> reka turaza kumenya amazina yabo hanyuma twamenyesha kandi yuko uretse ko Albert ariwe muhinga bw'ibyuma hari undi Albert dufise <laughs> Albert Kulu <laughs> niwe mutumiro wa kido kiganiro Albert sivyo Ego namahoro namahoro Ego cyane turabona ko ufise igicurangisho kidacira umuriro uh, ikigwanisho kidacira umuriro eh. cyitwa igicurangisho cyitwa ngo gitaha. gitara akaba rero abantu ko bariyumvira none ko umuhamagaye ubwo umuhamagaye ngo atuvurize ibitari gusa ya Albert Kuru igituba namwiyumviriye ga John no umuririmbyi afise amateka manini mm. se na se wabo barabaririmbyi bakomeye mm. <laughs> nabimenye ejo bundi byaye ubwo muvugana n'abaririmbyi mm. haragira igihe ugaca utangura kubona icyo bapfana eh, sinzi kwibuka igihe twari ngaha muri weekend gute hariho eh, umuririmbyi wo muri jase yitwa Emma Emma wo mu gatumba arafise capfara na Albert Kuru <laughs> ni muvyara we bakaba bafise abapapa bakomeye cyane ibintu by'umuziki n'ibande boje papa yitwa yitwa Franco akaba ari umucuraranzi yacuranze cyane na Orchestre Le Fellows aha ko Les Fellows ni nayo ntango y'amabano orchestre yakoze ibintu byinshi cyane hariya mu Rwanda mu mm. myaka ya 70 yes eh, na 80 no bamensha yuko ibigaduro twakoze na Madamu Hose uramubuka kigabe mm. cyari komeye cyane mm. abantu bakurikiye canke abo twaganiriye nka ba Africa Nova canke ba Juste barasanikiye barabyanditse mu bitabo kandi Le Pharaohs harimo eh, Nikiza David Eh, mhm. harimo n'ikiza david umengo uh-huh. niwe yayitanguye yayitanguye ba papa baje mu nyuma baje mu nyuma mhm. eh, tuba tuvuze duti rero kubera ko mutamata akiriho mugabo hariho akagani yoba yaraguciriye abarudi bashaka kumenya tumvise nyine abanyarwanda basigaye baririmba imiziki myinshi cyane cyane muri umwaka uheze wose ugasanga eh hari abarundi bagomba indirimbo zabo mm. tukamenya yuko abarundi ari bo baratanguje imiziki myiza hari icyo bita eh, la musique moderne Bien sûr que rero turaza kuvyiga. Ego eh, Albert aratubwira ibyo yoba yararahuye kuri se. Nase mm. wabo nikiza David. Ngase mm. wabo. <laughs> Ariko rero kaba rero dufise igice cya mbere aho tuvuga eh, tuvuga kujanye n'amakuru y'ibiteramo biba vyabaye mu mpera zinduki ego mugabo duhere ku makuru ya isanganiro award ego me eh, christian savye eh, nkuko eh, tuba tumaze iminsi ko turabwira abakunzi b'isanganiro reka abakunzi b'isanganiro award ihiganwa ry'amariba buri mwaka buri mwaka twari twababwiye yuko ku bw'impamvu zitari zituvuye ko hariho isanganiro award yo mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu itashoboye kuba ariko kandi yari igeze ku musozo yari ku mwisho wayo hanyuma tumaze kugaruka niho Garutse kandi turiyumvira ukuntu uh, tutogarukiriza nk'aho abaririmbyi bari muri iyo competition uh, hagashobora kuvamo umuririmbyi umwe atahukana isanganiro award nk'uko byama buri mwaka rero uh, navuga ko komite y'isanganiro award yarashe gukorana hanyuma iriga ibibazo bimwe bimwe bikenewe hanyuma turabona neza yuko isanganiro award ishobora kuba Uh, mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu mhm. eh, urumva rero abakunda isanganiro award asigaye ukwezi kumwe abakunda isanganiro award eka abakunda iryo higanwa abakunda umuziki w'u Burundi mhm. uh, bakomeze kuguma hafi nibaza gukurikirana none John wowe none ko hariyo n'ikiganiro kivuga ku byerekeye gukamisha ngano cuba ufatiraga gahamagara abo bafite amafaranga bakasha ego nkaca ego Christian eh, no no bakaza bakagura iyo segadora aho badira tukabavuga ego novuga yuko abantu bifuza bakazana ivyo eh, abantu tudafise rero tukabaha ivyo batagira abantu na cyane cyane bifuza kumenyekanisha ibintu byabo uh-huh. ibyo bakora hirya no hino niko karyo rero keza uh-huh. ko bashobora kudandaza ibintu byabo nkabibutsa ko tuzogira ico bita retransmission en direct uh-huh. tuzobumvisha ikibiriraho biriko biragenda kuvuga ngo utazoronka ibako ryo gushika aho biriko birabera azoshaka kugurura iradiyo yiwe ashaka ari mu cankuzo ari mu kirundi bwa mbere n'abari hanze y'igihugu Christian bazovyumva <laughs> ah, kandi ndizera ko bizoba bimeze neza cyane nka cyane ntumira rero abantu bifuza no kuzocisha ama publicité yabo muri uwo mwanya muri mm. aho hazo hariko haraba transmission en direct ko ariko kajyo kabo reba cyobanyarukira hano mu gisata cy'ubudandaje uretse n'ivyo nk'ubu urashahogura ego urashobora no kugura iyo eh, eh, turatugira ego kabiri ku munsi sayi nibura iminota 10 yego urashobora urashobora kandi urashobora kandi kugura yego kugusponsoririza ikiganiro ibyo uragaruka uraza ngaha mu byumvikana abayobozi wowe uriko uratwumviriza ushaka ibintu byawe bimenyekana nyaruka tugarukire ngaho hanyuma tubamenyeshe yuko eh, ishyirahamwe new generation ryateguye eh, ihiganwa ry'abarinzi bashika cumi na batandatu twari twahashitse twabonye ingene vyagenze hanyuma batanu muri bo babaye ba mbere barabavuze mugabo ico twobibutsa nuko harimo abarinzi babiri musanzwe muzi yitwa GN mm. Mm. Eh, jn uramubona ko yari muri sagadura award yego yego muririmba eh, kakana eh, akana karagere ujya arimo n'uwacu nashoboye kumenya hakaba n'undi yitwa wawa wawa eh, ego wawa nawe nye yarabaye muri batanu ba mbere ah. ego hamwe n'undi basha nibagize na kandi nawe nyigeze ko bari muri sanganiro award aririmba neza cyane muga mm. tugarukirize nga hanyuma ducishemo indoro tubamenyesha <laughs> ingene byagenze kuri Lycée Dilac Lycée Dilac Tanganyika zabaye igitangaza <laughs> nukuri umuririmbyi Forias Big nubwa mbere tubona ibyo tutari bwabone uko robyita <laughs> urabye haca imyaka cumi fariyaz eh, yarashobora kugenda ahantu akaririmba ntibamuhembe yarabyivugiye ngaha mm. canke akaririmba akamuhemba make ugasanga ariko asaba lift eh. kugira ashobore gushika muhira kugira utwo bamuhaye basi tufe tubufasha n'akandi kantu eh. ariko ubu ari idega rero turu akafatwa nk'umwami amafoto yaraciye ku ma réseaux sociaux aho umuduga ariko aragenda gutya imbere ah, Polisi imbere gutya abamwe inyuma abandi ku mpande ibubafu n'iburyo <laughs> bagenda bafuye ukabona nyine ko ubu rero umuririmbyi asigaye afatwa eh, akomeye <laughs> hariho abantu bazi ko icyubahiro kiri muri politiki gusa ubwo icyubahiro kirashaka kuba no mu rurimi twavuga yuko biri ko biraza eh. kuko kera urazi ko umuririmbyi yafatwa nk'umuntu umuvayo eh, ariko ubu bariko barabona akamaro k'umuririmbyi bafariya uretse ibyo ashitse hariya aye kuri lise de lac yari umwami mukuru abana bari bakubise barinjira baruzura abaprofeseri abigisha bahariya baratambana n'abana ku karirimbo induru kabura nyine bariko barazunza ibisusu bagiye batariza amaboko hamwe bibagira iby'amanota <laughs> no kugutema no kukuderibera bakabura kuba hajya ngira abanyeshuri benshi bazoba baderibere kubera kiyakira <laughs> reka tugarukirize ngaho tuvuge ayandi makuru ya nyuma twari twayivuze yego twayivuze ko ku munsi w'imana turi ku minago eh, ahantu bita eh, eh, ku mudzi yego irandevuye havuye ibayo inkuru yabaye impamo cyangwa cyangwa yuko Eh, abari ngaha aye bashoboye kugenda hariho yitwa eh, Hassan Juma akaba Emerine agaca haba eh, Medar we naye amajwi niwe yafashe hanyuma uretse we hakaba Christian Xavier akaba Cynthia genda kuri yo mm. agaca haba rero n'abaririmbyi abari we Enjon Melodica eka na nkunda abantu barabiciye biracika tubamesha ko byari ibintu bikomeye gose biryoshe turaza kureba tutibagiye ko hariho n'abandi baririmbyi bo mu karere nabo babiryoheye yego tubamenyeshe rero ko kaga parti ka nyuma k'indirimbo zitanu n'abarinzi batanu kataza kubaho kubera ko john yavuze ati turabahebeye ujya mwanya kubera isangano rero yayishikiye tuza kumva abaririmbyi bahariya medali yafashe amajwi ego cyane yego tudatevye rero dukubitire hariya ku minago ku minago ku muzi tukuvumvishe nyene vyari bimeze <laughs> tugende igual Brasil, água falou que nkaba umugabo ntube nk'abamagana bamagana mu kinama yarakanze nteturuye amutwara inkumunani iyo cyenda arayigaruza batabaganwa mugira imana muravuga rimwe nk'umuyege hari igikumi nyamusekura cyisekuye mu bimana buri myenzi itangara ngo iyo ukunze umwana ugakwa nyina iyo ukunze imfubyi uragirira mwiza ndabe inkuru bare mwumve ndabe inkuru we nkumi ntigorobeza ibigomba gucikira umusaza ntatwara indango kibari ari kimenetse mwiza bare mwumve ndabe inkuru bare mwumve ndabe inkuru umugore ntasimbura urugo aba agomba kurugwa inyuma umugore ntamenye umukuza aba umutima umugabo umugore w'intoki ndende uwo mushima akangaza ntabwo yakoze mu rwabya ngo ngo rwabya agasharunyika mwiza murabyumva nyine bivuze ko biragenda akaba rero byari ibintu biryoshye cyane sibyo birumvikana ko ari ibintu biryoshye ndibaza ko <laughs> n'abantu bari kubaratwumviriza bari kubarumva nyine byari biryoshye cyane aho rero bari bakurikiranye n'umuririmbyi yitwa enjoni enjoni melodika eh, twamenyesha yuko ari enjoni ari nkunda abantu bose bagize icyo giteramo ku mm. buntu yego eh, ku buntu bikaba ari ibintu bikomeye cyane kubona umuntu enjoni ava hariya eh, mukarusi mukarusi cyane ah. cyane bugenyutsi akaza agafata imodoka akaza akarara ngaha agaca agenda hariya agaca asura uno munsi mu kanya hava agenda bari kuhatubuza ku munsi wa mbere yego barabyumva byose uburuhe mugabo akemera ati dufashe na bene bacu tuje guteramisha minago yego abanyaminago nabo uh, baronka umuziki kuko bari bamaze igihe bariko barabisaba yego harimo ari abaririmbyi bitwa ba Bilson ba mu cobra boys akaba big j the nameless ngese cobra boys dj wawa eh, dawa dj dawa <laughs> eh, na popki ropoet hamwe na John Alfred Bernard murabyumva mm. yuko abaririmbyi bari bahari kandi byari biryoshye tugaruke rero muri studio za Radio kumuhereza ikaze eh, abavuga igiswahili turapokea na mikono mbili na roho moja Albert Kuru Riko <laughs> bavuga igiswahili bavuga Albert Kuru rero ngo twe twe babwiye no muririmbyi eh, akomeye cyane je namwemera Albert gose Ego na cyane cyane ko kuva ah, mu mwaka wa nicyenda aho Albert nataka kumenye cyane uh yaraje cyane ah, avuza acoustic cyane kandi avuza neza urumva ko n'indirimbo ziwe ahanini aribanda cyane kuri acoustic eh. gitara acoustic ndazi ko oh akunda cyane reka kubivuga abitugirire <laughs> abitugirire yego na abitugirire bavyumve ntibavyumvira ngo ngahaye ngo ngo ni black ngo John ngo ariko aramusiga amashugwe gusa kumbe arabishobora wow mu nzira zose ugenderamo zobura abagenzi ababi n'abeza nk'uzobana hari abazokunguruza hari abazokwifuza ko wamaho ururimi rwawe nisayidiye wamuteze amaboko t'en fais pas, don't worry. Ne t'en fais pas, not zose ugenderamo. Tusobura ingorane. Urihangana mwana wa mama, niko ugenda. uribuka guharura imigisha yawe bizimana iguha utayisabye urihangana uriha urihangana uriha don't worry ne t'en fais pas don't worry ne t'en fais pas urasonza wigumye urajya utwo wabiyakuya amazi masabano ntamaribyiro naho ibibazo biteye agahinda humura <laughs> yitwa albert kuru umuhungu wa franco yes ya franco ego nicyo twaramutumiriye gusumba ego tukaba tuzi yuko eh, mu byo twumvise mu myaka yahera ari ba ba musenyeri Justin barasanikiye ba Africa Nova ba Rose bamaze kuganira hari ikintu bama bashimangira bariko harikana ingene umuziki w'Uburundi eh, moderne cyo bita moderne wagiye urabaho hari mm. ikintu bavuga yuko hariho eh, abantu bitwa nk'aba hakaba nikiza David baje bava mu Rwanda muri Kenya baza barakubita ngaha ibintu ebana amabantu hari asanze hari orchestre nationale pouf mugabo kuvuga ngo bavuge cyane nyene abarundi bakoze mu Rwanda ntitwavyumvise cyane cyo gituma twavuze duti eh, umwe mu bahungu babo ba papa batiteka igihugu yitwa Albert Kurora acariyo mbega so yagucira umugani wiwe Mugani yanciriye nuko harabaye ukwimo mhm. soixante hama baca bajya mu rwanda mhm. niho yahurana n'ikiza david mhm. jekwa n'uwitwa dani bagira orchestre les felos mu nyuma baca bajya i nairobi bagiye i nairobi ya orchestre les feroz mhm. amabano mhm. mugabo ibaye amabano bo bazi’ bazini burundi mhm. papa gumi nairobi mu nyuma za mu rwanda aca bandanya referoze nyine ariho haciye hasohoka za brigida n'aba jamari murabye izo iyo orchestre oya dusubiremo Brigitte yavuga gute ko ari abataba batavyibuka Brigitte mama ndagukunda rwose kubera ubwiza bwawe mhm. Brigitte mama ndagukunda rwose kubera ubwiza bwawe mhm. amezi atatu ntakubona Brigitte oh mama donc nka bimwe bita igisope abatama bakira ngaho abatama bakira ngaho baje bakiba izindi tuzi hariho nk'indirimbo eh, imigwi yabice biracika eh, ejo bundi ba Tom Cruise ba Name No Lace nabandi basubiramo za ndirimbo bezivuga gute zimaze imisi ziharawe bavuga ngo ubwo si gihe bariho bavuga da go go ijya ndirimbo bavuga gute bayita gute zijya ndimbo zaririmbwa n'ababatama ba kera eh, mm. hariho uwo mu Rwanda wacuraranga bavuga ibintu bya saxophone ngira niyo fellows iyo ni impara impara eh. eh, impara ntaco byari bapfana na the fellows bose barabamizishiye mugabo mm-hmm. impara yari y'abanyarwanda mais leur fellows c'était des ntaho bahurira ntaco bahurira ko kenshi umuzika kose wavuze uti mutama hariho umwanya yari i Nairobi mbere ko agaruka i Kigali nta kintu uba wibuka barakoze icyo gihe winjiye ukatubwira nyine mu buryo burambuye mu buryo burambuye sireferoze gusa papa yakoze hari na orukesire bita malayika yari mm-hmm. irimo ba santos ni nayo yaciye ibyara orkestre yitwa zingaro yaciye izamo generation y'aba aron baca bakora ingeri ba urazindi ibikorwa by'ishalo aron yakoze yaregistra abacuraranzi b'abanyarwanda mm-hmm. euh, bon je pense gihe mva ko ari mu myaka iyi mu myaka ya mirongo indwi mirongo umunani mm. mirongo inani n'umunani mm. hanyuma avuye gahinariro bagiye kigali nta kindi kintu bibuka biba yarakubwiye canke basobanura baba barakubwiye akoze boje namubonye acuraranga situ hafi yo muhira kuri Saint André hari i Kigali yes i Kigali hari umwaka uyuhe nkaho watangiye kumona utagugira ubwenge aririmba utangiye guca ubwenge harya Oh, nko mu myaka ya mirongo umunani kuko papa yarakunda gucuraranga hari igihe yicara akabyuka no mu ijoro ugasanga aravuza gitara kandi hari abagenzi b'abacuranzi isase riva ku cyuma papa wawe bamwita franco eh. akaririmbo yakunda kuvuza ni kandi nk'akahe wibuke eh. hari nk'ururimbo ruvuga eh. mwana nakunze nkugire ne kugira ngo ushimishe mwana nakunze nkugire ne kugira ngo ushimishe jewe ntacyo mvise sinshobora kubona icyo ushaka inzira igani wanyu nshuti nkunda nkubwire nte inzira igani iwanyu nshuti nkunda ngushimishe nohereza amabarwa menshi nohereza amabarwa menshi babarwa menshi nagutumye umuntu nagutumye umuntu nagocunje u monu Ariko na rinziko zakubona Hey, akira se shenge Umutima gukunda akira akira akira se shenge Umutima gukunda ndirimba urabye referoza yari toropapa urumva hariho amajyamo nkuramutima yifuza ngo abo akira shishenge ubu utagomba kumuhereza sinzi gashinete sinzi simatifone ariko rero urakubwira ati akira umutima ugukunda uba ari ijambo <laughs> ababyeyi bakera baba poete bakomeye hmm? ego mbe yitabye imana ryari franco muri nonantenya nonante ejo hmm. bundi ego hama wewe wiyumvira yuko umuziki Albert nk'ubu hari abantu usanga ababyeyi babo baravuze umuziki ugasanga wewe hariho akantu yo bafise wiyumvira ko umuziki ari uwo wize cyane eh, uri mu maraso nuvuga uri mu maraso kuko maze kubura papa si situmuri nonanteye naciye umusazi nkunda gitari no ku ishuri sinari nkijyaho esprit ya papa yaciye we n'abanzi nama ngenda ni gitari mm. jouer à mm. mu ma restaurant mm. nagize n'utu n'ingendo nagiye Nairobi yego uraza kubidusigurira hariho amutwa ah, duhere duhere mu Rwanda duhere mu Rwanda wowe atari gucuraranga muri 1991 bo canke imbere yaho canke imbere yaho gatoyi kuko ah. aho naje naririmba muri eglise urumva ngitangura nkaca mm. kuri aba bandi bandi kujya David <laughs> yaciye ahereza kuri eglise ariko ni wahereye ucuza kubivamo après <laughs> Pastor John Pastor John abone imana irasubire kukuroba ngaha <laughs> mu Rwanda muri iyo myaka nta kintu kinini wahakoze imbere yuko bo euh, a partir ya 95 96 97 nashoboye kuza ndirimba mu tubare mhm. hari nko muri mirabera mhm. hari n'umugenzi wanjye nibuka cyane yakunda kumamagara ngagira ibiraka mhm. papi john papi john ah, papi jo malheureusement nawe yarapfuye boni we yampaga defwa ibiraka kuri mille colline novodel narahacuraranze najuranze kuri Gorillaz Hotel mm-hmm. ingendo zawe zabaye iziheza gufashije ikivutsi wagiye nayo wagiye Mozambique sinza ahandi batubwiye niye mm-hmm. mbona kuvuga ko namye ngenda ni gitari mm-hmm. donc gitari yaramfashije urumva n'izo stress zose kandi urazi mu myaka iheze umujene twese twiyumvira kujibura tumva ngo ah, i Burundi si heza mm. twumva ko twogeye hanze mm. ariko mugabo n'izo ngendo zose nakora nagenda ndirimba mm. nkaronka uturaka Albert wowe wakuze wakuze witwa kuri umunyarwanda je ndibuka ikizino <laughs> nabwiye ukora kuri televiziyo ese yakaririmbo kitwa mbabura mbabura yes mbabura kari karyoshe cyane hajya hari umwaka wiwe je kwa muri 99 98 aho none atanga kubona kuri televiziyo ndibuka bagashizeho abantu ibyo twakavuga byace bihera aho oye niwe wamenye kuri umurundi ubwa mbere wakuze wumva kuri umunyarwanda kubera wakuri hari yego mugabo ukuva yuko naho uri umurundi naho uri umunyarwanda uri umurundi niki kicaga tubivuga uti jewe yabana mpisemo kubi ubujumbura kuri Kigali bo ico cabinteye urumva na nadekuviye umurundi mu nyuma uh -huh. hama ncitse mbona ni igihugu cyiza kandi niyumvira ko utabaye i burundi ntiwubimenya uri hanze wumva ko ari ahantu hadanje eh. eh. mm. washyitse mu rundi mwaka w'uyuhe bon si ukuvuga ngo ubwa mbere nashyitse hano na twita dongera ndagenda ngaruka hano demire dongera ndagenda ngaruka hano demire sisi dongera ndagenda mugabo depuis 2009 wavuze usimva cyane simba ngakubira ko nacengera famiye aha ubu umva cyo mu rudu gucakira ako kanya ah biba birarangiye ati ngaha rero abantu tutadurina yeye mm. umwana babiri babiri abasore inkumi yamfise inkumi eh. n'umusore eh, <laughs> hari mu mashaka kuririmba oya baracari batoyi bangana gute bo umukobwa afise 4 ans 4 mhm. ans eh. umuhungu afise inani edemi aha wowe urabyara ku <laughs> ducishirizemo rero mbabura akaririmbo karyoshye cyane kadukoze ku mutima abakumviza kuri radiyo isangano baca bibuka ko twara tugakurikira kuri televiziyo y'u Burundi naranakavugije kuri televiziyo y'u rwanda <laughs> banumvaga babiririmba kera nkiri umunyeshuri nkabyumva nkabyina nkabyumva ndatwenga simenye ko ari cyo babwira ntibukeye kabiri ntibukeye kabiri niho haje umusore anyerurira urukundo rwe rwose baserurantwara ruranjana heyi narinzi ko nishigiwe nzoba nose paradizo ariko siko nabisanze iyo mbabura iyo mbabura iyo mbabura mama gabura iyo mbabura iyo mbabura iyo mbabura mama ndashonje ntagishavuza ntagitera agahinda ubona umugabo ahunga urwo yubatse kandi ajyangukwa nawe amushize wa gato inka yarashoreye inzoga arikorera iyo mbabura iyo mbabura iyo mbabura mama gabura iyo mbabura iyo mbabura iyo mbabura mama ndashonje Yambawara, Yambawara, Yambawara, Mama Kawara, Yambawara, Yambawara, Yambawara, Mama Ndaja, eh, ntagishabuza, ntagitera agahi, ehe. Ubuzima rero, ubuzima hehe, burya ni imbabura, kora akayibone aka, iguha agafiriti, w'akanyama kokeje hari ibyo bita gatogo igisafuriya micopo ariko iyo wicanye nabi turira utayicunga neza ikazigiza lavise mbabula layifizi mbabula maisha ni mbabula mwamemese mbabula tulemonde mbabula ntukabone tubyuka kare kare mu mutwenzi twirirwa twiruka tukavuga menshi rikarenga eh, eh. love is imbabura life is imbabura christian ari ngaha kubera imbabura christian ari ngaha kubera imbabura john ari ngaha kubera imbabura albert duwaye ari ngaha kubera imbabura atahe aje kuraba imbabura imbabura idacanye kabiri ntasubira kugaruka ngaha <laughs> christian uriko urumviriza ntiho ko albert kuraringa ukwibaza ko ari sede bashize baravuza mugabo albert si yo yonyine hari yindi uza kuducishirizamo wakunda kuvuza ari zibi kuri televiziyo yindi yavuga yitwa gute mbega ijya contraire ni interpretation y'indirimbo ya papa ah iyo avuga gute umunsi uwo munsi uwo munsi hewe kumbe rero nawe ndakwemera kumbe wabikuye kwa so mama kugeza wayeba na rimwe ahuye n'uwo mwana sinari muzi niyo yaranzi turaramukanya maze numva arahanyuze <laughs> mubajije akazi ke maze arasubiza ati umukobwa niyivuga mu izina mama ye <laughs> anganiriza neza yitonze kageze ngaho uraza ukagaruka ko rederinye minite ego twamenyeshe ko turi mu kiganiro uburundi baririmba albert kuru dufite ibintu byinshi twamuvuga ko mugabo umwanya urikura tujyana dushaka kumu kumubaza haciye imyaka yigisha umuziki ku ishuri ridasanzwe ishuri ry'ababirigi Ecole Belge Ecole ryubahwa baho narahaciye na Ecole Française tubwire byahereye Kigali Kigali we byahereye Kigali mhm. urumva wigishije byari kuri ishuri rihe mbo ndi Kigali nahuye n'umumama umupasteur mhm. mhm. witwa Marlene Lee mboya ntoye mu kabare yego imbere yuko uza kubivuga twashaka kutumenyesha abantu bashaka kubaza ikibazo cyose tubazibaze SMS 76 76 WhatsApp 76 euh, yarigishije mu Rwanda arigisha mu Burundi hehe tubwira bon kugira vraiment je mu education musicale ni mhm. Marlene Lee parce que mhm. en fait amfashe 3 ans mm -hmm. anyigisha théorie mhm. technique ya piano mm -hmm. ingene bavuza violon mm -hmm. hama ho nigishije d'abord nigishe kuri maternelle nizeko mm -hmm. ouais kwa Nyiranuma mm ya Mirambo j'ai fait au moins 2 ans ahandi nakunda gukora activité z'imizika ni kuri centre gikari mhm. c'est en parallèle avec euh, centre culturel mu nyuma rero naciye nzino ndabigira gatoyi kuri école française kuri école belge ariko maze nka 3 ans ndi kuri Montessori school mhm. c'est bims nigisha kuri bims ego ivyo ni iteka ku baririmbyi b'abarundi kumva ko bashobora Eh, kwigisha abantu bazi ko abaririmbyi babo urunze nk'uko John yabivuze ari abavoyi badashobora kuvamo bari oya hari n'abafata umuzika ko umuzika ari ugucuraranga gusa ko eh, muziki na edikasiyo dukeneye amashuri branche y'imizika ntibakikora mu mashuri menshi mhm. urumva mugabo byatanguye muri école fondamentale bariko bashaka kwigisha umuziki naho batawuzi abigisha bigisha umuziki batawize ibyo birashoboka bashaka mm. kwigisha umuziki utawize abana barabikurikira nabonye ufite abana batoya bafite imyaka itandatu irindwi umunani nk'abo barashobora kubitahura benshi kuko umwana agize mizika akiri mutoya biramufasha muri servo uh-huh. arashoboye gukora ibintu byinshi amemta ati ndamukiriza uwo mutumire uti arashoboye kandi kuraje nahatavuze uwo ari we ububwike uwo mufanzi ndamukengurukiye yego tugaruke tumaze igihe tumaze igihe <laughs> tumaze igihe tumaze igihe turiko turakurikira indirimbo nyinshi nyarwanda hmm? uretse indoro ya fariyazi yashoboye kujya rayine eh, sinzi ko ari kubera hari haciye iminsi hari intureka mugani wa wundi eh, mugabo abaririmbyi benshi bara benshi ntibabandanje bari mu kare ababandanje bajya muri studio nigiki wumva wobwira abakunzi umuziki w'uburundi muri kino gihe kugira ko ko, ko ba papa banyu bashoboye kugenda Nikiza David ba Africa Nova bagashobora kwempoza umuziki w'abarundi harira muri Kenya no muri Kigali muri kino gihe umengo umengo wacubamye wumva uvuga iki nk'umurundi bo nka jewe bira bo biranshavuza mm-hmm. mugabo niyumvira ko abarundi boreka kugira complex mm-hmm. bagakunda ibintu byabo mm-hmm. kandi niyumvira ko ni ukuba batizera se kutabashira ibyo uri kugira akindi eh, mu nyuma agacazamo ikintu cy'uburyo abartisite ni benshi bagomba gukora umuzika ariko ababafasha siho bari mm. dukeneye abantu b'uburyo bashyira amahera mu bartisite bakabankadara se seulement amahera no kubumviriza pascal ego hari hari gihe ah, nk'abantu benshi bimvira ati mbega nina fata amafaranga yanjye nkashyira mu muziki eh, ngahaba aririmbyi bizonzanira iki wowe nk'umuririmbyi umaze gukora byinshi umaze kubona byinshi kandi uh, waranashoboye no kwigisha mu mashuri akomakomeye uh, mbega umuntu yoshira amahera mu muziki byoheze bikamumarira iki uhoshira amahera mu muziki harimo inyungu nyinshi mm. dufise histoire yego d'abord ndiyo twahagarira ko nk'igihugu hari abantu benshi batazi uburundi icyo ari cyo mm-hmm. kuba ubamenyesha byoca mu mico kama muzika amasinema mm. abandika ibitabo ntiyumvira ko kwemvesitisa mu muzika ubu birashoboka mm. si nka kera ubu hari na rezo za kominikasiyo hari ama interineti hari ibiki mm. ariko hari ikintu ushobora kuraba hashize imyaka myinshi rwose nk'ibi bya karawoke abantu bararyoherwa kujya mu mabuwate ariko nk'ubu uraba ahantu hari live band ikeri bakinywa kuri turamiri cyangwa demi sekisa uwo muntu aba yungutse cyane abayungutse yego mm. hari uwavuze ati eh, nashaka na mubaze afite alubumu zingahe nagira eh, nagira koraborasiyo nagira koraborasiyo n'abandi barafisi ibyo byiza cyane afite alubumu zingahe buri mugabo gushika ubu nari mfise album imwe mhm. ariko ngomba nkwiza album ngira kabiri mm. ari nayo nzokora konseri mm. mfise kuri uramaze kugira korabo kuri efube le 4 juin le 4 juin Eh, eh, mu minsi mikeya nko mu bwizi ibiri gutyo azoba hageze nzogira igiteramo igiteramo giheze abazoba baje barashobora kunterera eh. bagura sede hari uwundi muntu yakumbwiye hmm? sinzi ko ariko arakurikira tumita padre ni patire kuri dombosco bamubona mhm. mhm. ati nigo nafata topu sempa bwira albert avuge abavieux rasitang na benito aha bishyuye ruba <laughs> umwanya ni mutoya <laughs> eh. nk'uwo wavuze rasitang na benito ni abantu kose bacuranganye na papa mhm. kandi numva situ nka rasitang benito nibo bagumye bakora referoze mm. mhm. urabyumva bakutandikira ni benshi dusa n'abariko bararangiza sinzi ko mukanya bugenda kuturabira umwanya dufise eh, kugira gatatu hmm? ego ngene ungana hanyuma ducishemo kakaririmbo turiko turarangiza ka papa narinzi ngo ni gwawe ingene <laughs> yahuye mbe yari mama wawe byashoboka mugabo sinamubajije <laughs> cyangwa uwo muntu yaramujanye Mm-hmm. Tuge tuge. Almosi, almosi, almosi isa, siza miwagiga narimwe. Bahuye nuwo mwana sinarimuzi niyaranzi tulalamukanyamaze nubaranyuze mubajije akazina ke maze arasubiza tumukobwa rivuga mwizina angana neza neza ubwo bwiza bwe ntiyabureba yabonaga ko umuntu ari nk'undi gisenya Shimon. Reka, rekumana, nauye, nawe, kugezana no, sindamubonano. Uongana, yagi. ati narasura kumubona wumva rero si mama wawe mbo yari imbere ko ahura baza abaritiste tubwira byinshi kandi mbere yo gushikira umupasore wabanza guhura n'abigeme benshi gira naho yahora acuraranga agasanga ahura n'abadada benshi kugira mbere urahura nabo n'abazungu navyo we twakubonye ugenda muri France nani ya télévision TV 5 Monde ouais j'ai déjà passé là en Belgique il paraîtrait non je suis allé au Bénin au Bénin ah festival nani Sika Sika na ego ari muri 2012 2012 ça ndavyibuka yuko twabivuze kuri radio isanganiro umwanya muri ati mwaramutse ndamukiriza Albert Kuru ati ndagomba mbaze umutumire nimba hari igiteramo yoba yimirije nico gose le 4 juin ndabatumiye mwese muzoze kuraba hmm. kuri IFB uyitwa Dom Irohero niko yarambagije ati uzuririmba n'ivyerekeye ngo gateka ka bafasoni carrément uh -huh. 10 secondes eh, kugira abafasoni na bumve ko bazobahari leggenda semererà Ghirani. Oia, oia, oia, oia, oia. via bene chiera. Qui a mi dice ama via che riguava fassoni. Ma fa fassoni ninghi, io non go. Sono guffata wigombeye nkuko benshi gasaka gashaka gufata umuvasoni nk'umuja uragowe wewe ucura bufuni na buhoro abakenyezi ubahiriza agateka k'abapfasoni ubahiriza agateka k'abakenyezi Wahiriza agateka k'abapfasoni ubahiriza agateka k'abakenyezi <laughs> eh. ati iyo ndirimbo urangirije ko niya yindi waruhereje itari iyi ati iyo ndirimbo iranyishe iyo ahereje ko iramara pe nahora ndayumva muri burakeye ikiganiro cyigitondo kuri radio Rwanda uyu muntu yabonye gusa WhatsApp datanze ebana yaba utari mariye naca nakwereka ifoto yiwe <laughs> akajambo kanyuma turarangije akajambo kanyuma ndabakengurukiye ngene mwamaye akakajyo ko ko kwisigura ku muzika nkaba ndabatumiye mwese abafanize banje ko Mhm. le 4 juin kuri efb a 16h yego kuva kuva ku munsi wa gatanu uza muri weekend uzoduza saa yine iburi minota 10 mhm. ugumba ivuga bisubiremo bisubiremo gushika itariki uzogerera ko konsa yawe merci beaucoup ego twari twayivuze rero john igice cya gatatu ego eh, me christian igice cya gatatu ni icyo twahariye eh, abaririmbyi bo muri sud hariya za rumonge ah, na cyane cyane hano uvuga ni eh, ku minago aho bita ku muzi aho hari igiteramo ku munsi w'ejo kidasanzwe cyari gikomeye batari bakurikiye radisanganiro bamenye ko mu makuru twari twavuze twari twavuze igiteramo cyabereye hari hariho n john hakaba n john yaririmbye indirimbo yihe irimo muri ako kantu bayicishemo kwanza tubaze tuyumvirize eh. ni ya yindi yaba yasanganura aho tumiza amasegonda nka cumi aho yari ko aho niho abantu bariko bari baryohewe bashushe iyo ndirimbo benshi rero barayikunze bakoma amashyi byerekana yuko uh, bararyohewe cyane kumubona byari ah, ibintu bihimbaye ku bantu bari bahari n'abatari bahari ndibaza yuko ndumva ko bari bararyoherwa yego mu gihe kirisasi yavye ariko aranima ntede ari wewe yariko arakora yariko arakora cyane yaciye agira ikiganiro uno munsi eh, yariko arakora cyane kugira ngo uno munsi turonke yaciye ah, afata yaciye ah, afata amajwi hariho rero umugwi eh, wa Cobra Boys umugwi rusanzwe urimbamwo abantu bashika batanu ariko ejo hari hitavye abarinzi batatu nabone barabiciye yego dukurikire rimwe ingere bavuga na medali murakoze cyane igice cya gatatu mwende basanze hano ku muzi murashaka kunyidondora eh, jeni itaniye nkuru simeo nkaba mva ku magara nkaba akazi ko ndi umunyeshuri nkaba akazi ka minsi yose ko muhiya ndi umudanseri wiyumva gute kubona washyitse uno ku muzi mbona muri ko murapafominga cyane ah, nuba nezerewe sana kubera nashyitse ngaha jewe nitwa fashimana obedi hama izina ry'ubusitari nitwa tayiga niko bantazira hama hanini nkaba nkunda nkaba ndi umunyeshure hama akazi kanje ka misi yose ni umuziki mbere umuziki hano iwanyu mu minagura gutera imbere gute buri hoteli imbere kugwirana kw'abantu nyine no kubyitaho no kubikunda mm. mbe musanzwe mufise umugwi umugwi wanyu witwa nde muririmba gute kugira nk'ubumva muririmba cyangwa nk'ubumva ariko arabumviriza ubunyene ku iradiyo avuga ati reka mfashe bano bahungu babwira ibyo musanzwe mukora cyangwa ibyo mukora eh, twebwe mu bisanzwe hanini kundi yacu yitwa cobra boys hama ibyo dusanzwe dukora n'amarepetisiyo menshi cyane no kwitaho yani ivyo ivyo dutegura muri Cobra Boys muri bangahe tubisanzwe turi abanani batanu abadansere batanu mm. none danse hano mubona bayitabira hano mu minago avema arayitaho gose mm. ndabona mwaryohewe eh, muri benshi nigiki wumva woshimira radio isanganiro kuno musi twabagendeye je vraiment ndashimiye kuba mushimiye ko mwotubaza ukuntu twitwa n'ukuntu mwashimiye kutu yani ko twokwidondora kuri mwebwe mm. ndabashimiye cyane ndibaza muracyaryoweba eh, rakete vurema turabashimiye rwose mm, urabona akantu tubwira wowe witwa nde nita tosibi inde tosibi tosibi eh, eh. nawe uri umudanseri yego ndi umudanseri wo muri cobra boy wo muri cobra boys umusanzu muri batatu nyine dusanzwe turi batanu muri batanu umugabo ndabona muri batatu ndabona mwaberewe mbe mwumva mwemerewe gute hano ku mutsi twe tumva turyohewe kubera tusanzwe nyine n'ivyo birori nyene mm, nabonye mutamba neza mwambaye ibintu mengo umuntu ariko ara nuko abariko baratwumviriza batababonye ariko byaraba ibintu bishushe cyane mbe iryo nyambaro bayita gute imeze gute inyambaro bayita royo iva hehe iyi nyambaro eh, kasokeye ku musani umwe muga itanzania vrema umusani wo muri amerika eh sinamutaho vrema kakoma ba peace square eh ubu ni benshi bariko barakumviriza umva babwira ikintu cyane cyane abafanzi b'umuziki w'u Burundi kwabwira yuko uno munsi ikiro cyaryoshe cyane nta bindi umva twaryoheye na twege uva sunishondo bashikiriza Cobra Boys ndabashimye gose jo men na sisi poa big up big up sana big up sana sana tu sana, sana. aho rero ni ku mujyi eh, nk'uko eh, muriko murabyumva akaba ariyo cyari igiteramo eh, gikomeye cyane medani akaba ariyo yari kadufasha kugira ngo mushobore kumva abaririmbyi bo ngaho hirya muri sud uko baririmba eka ndetse aho bari baje gushyigikirana n'abandi baririmbyi nka nk'umurimbyi Anne John hamwe n'umugwi nkunda abantu wa Alfred na Bernard hama rero hakaba hariho n'abandi baririmbyi hano uvuga nk'umurimbyi Big J akaba yari yahashitse n'abandi baririmbyi batandukanye abo ngaho bari ngaho nyene kumuzi muri cyo kibanza aho nuvuga ko byari ibintu bikomeye cyane kandi ubu tubumvirize eh, mwumvirize eh, ingene bari bafise ikigumbagumba n'igishika cinshi mu mu kuririmba kana cyane cyane no mu kwerekana umunezero bari bafise nitwa Big nabonye uko ngaha mbe ni iki muri ko murakora kubwira muteze umuziki hano iwanyu mu minago eh, twe batwe tukaba twivuye inyuma naho bitaragenda neza amafaranga yo kurimba usanga agoye kuko turitegura gusa dukomeze ntiducike intege dukomeze eh, ndibaza umunsi umunsi w'izimana yabishaka tuzogira mm, tuzotera imbere umuziki w'uburundi utera imbere mbe mwe mwumva nk'abariko barakurikira uwo mwanya mwababwira iki kuko batwumviriza badukurikira nuko bakunda umuziki w'urundi na cyane cyane ntibarutishwe amahanga na cyane cyane umuziki w'urundi uraryoshye cyane twabashaka twabasaba eh, n'abanyene batocika intege ku ndirimbo zacu zikunda cyane cyane ejo canke hirya ejo hateguye indi concert ni iki cyumva wababwira nk'abariko barakumviriza mubwo batashimye gushika hano eh ko baranyumviriza no basaba yuko nka cyane cyane nk'abanyaminago biwacu bodufata mu mugongo bakaza batwita mu giteramo kugira natwe turabe ko umuziki w'urundi twoteza imbere cyane natwe tugatera gutera imbere ngaho tubwiye witunguye nitwa Big J Big J ufite indirimbo zingahe we cyo ndirimbo mfise mfise indirimbo ndwi indirimbo ndwi wo zibiri ukatubwira akapela gatonya eh mukunzi wanjye je n'ukuri urambabaza kuko umutima wanje wawusize mu manza nk'igikubaza wavuga kuvuka imwanza ngiye guperereza n'uvuvuka ibubanza ariko nico tumye sheri wanjye nkwiyibagiza ukuri ndagukunda naho gumunyinyegeza waye je nashaka yuko no kwiyegereza hazobana nawe uva muco no mu busaza uba ufise ubwiza ugatsinda ukarenza iyo nkwiyumviriye umutima ntunatuza nkabura ico nkora nkiyumvira yuko wotsa nari niteze yuko baby wanje uzomumuriza ariko sindibaza ko ari igihe uzomba zogutwara isawuza maze nkoreka ivyiza tuveho no mu bwiza ngutware kwaciza kubera vyiza ngumye ngutembereza no mu Uganda tuzogenda Uganda tuzogenda kanatsinda tuzogenda tudatsinda ibyo byose nzobikora kuko nkunda baby nzobikora kuko nkunda nuze ushavure iyo ubonye ndayivyanda ngo niko baguhenda fisa abandi bankunda ma baby girl wendo wangu wa mutema wakufana kuzikana rudi home magege mbe uramenye kugira amakosere canke uraja muri studio kenshi eh amakosere ndamenye cyane kuko naho ntaba natumiye mfuma ngenda basi nkaraba ari bajya bankurira ibyo bakora kugira ndabe nagiye ko no kuyo ntambwe nogerako nk'ubu abariko barakumviriza abo bashaka kugufasha bo kuronka gute utanga karangamuntu yawe cyangwa icyo tokwita identity canke adresse yawe yose eh jewe ni buri buri na cyane cyane je sinkunda kuva ngaho mu minago kubera umuziki utanyorohereza eh je kubondondera naho boza ngaho mu minago ku isoko bakabaza witwa Big J baza benshi baramenye Big J ndagushimiye cyane Eh, na murakoze cyane. Najita idukupigia hutaki kunipokea. Hello ni kitu gani mimi mwezio na umia unalinga kwenye simu zaidi ya wa Tanzania. Nikisema nakupenda najua sijakosea. Big J asante sana. Ego nabonye ukunda music. Wewe watangu muri music jana. 2014 2014 ubu ni imyaka ibiri umuziki wawe ugeze hari aho umaze kwishikana mu muziki oya ndacyawiga kabisa ariko na muziki ndasohora jewe mm. none habuze iki kumenga amatara yose urayafise ibyo ni ibintu bitoya ndacyabishyira ku murongo kubera nzosohore ibyo nize neza fureshi mm. abigemeye ni benshi bakunda abababonye muri miziki bakabitira ayandi mazina cyangwa bakabimvira ukundi uri ngaho mu minago urapafominga neza wumva wabwira iki abandi bigemeye ko baragukurikira jewe icyo nubabwira ni uko batokwibaza ibindi kuba umusani cyangwa umusitari ntibisigura yuko ibyo biyumvira ari byo bashobora kubona cyenda umusitari kandi ndakunda imiziki cyane naho ntarawusohora fenda fenda ashobora kuwusohora nk'uwashaka kugufasha ariko kuririmba cyangwa kugerageza kuba ibikorwa byawe biduga hejuru yo gutora gute jewe ndaguha nimero yanjye sebutonefu zeru sasanseti zeru nonanteye hama atari imiziki nta bindi musanze mukora akazi kose ndagashoboye kubera urabona yuko ndafite ingufu nanjye ego twashitse mu minago nawe uvuye kuri stage wowe oh, witwa ngwiki jewe banyita Nife Smart alias Ngese hmm, Ngese nabonye uraperforminga neza wowe umuziki bimeze gute hano mu minago umuziki hano mu minago bimeze neza eh kandi haciye igihe kirekire ko turaririmba ariko ntawe turacika mugabo buke buke gushikana umusiba ku mugezi none habura iki kugira mushikeho mwipfuza ikintu kibura ahanini uburyo buratugora kandi urabona gukorera umuziki mu kijiji biragoye kubera ko uri mu kijiji n'ubwo wokora gute ntushobora kumenyekana nk'abamenyesha amakuru baba kure yacu eh, yego niki bakubwira bariko barakumviriza kuri uno mwanya isho no babwira nuko bodufata mu mugongo bagakunda umuziki hama ibintu ndibaza ko bizotera bije imbere ibintu nibukire buko mviriza ndabo yagira karanga k'abarundi imico y'ikirundi migenzo y'ikiro ah, yaho hambere umwigime wo hambere girambra kikwiza yarubaha kongira akagamburuka ah, mu kwikira yariye keranya yakora ibikorwa byose byo mu rugo byanye n'ivyo muro yaribwiriza ntibamuhimiriza ego rero sana ah. <laughs> sana sana nashukuru si byo gusa ah, akaba rero hariho n'abari bahari abona uvuga abafansi bari bitabye ibyo birori reka twumve rero umwe uko nawe yagaragaza umunezero wiwe nuko asaba abantu b'iminago hariya ku muzi ko bokwama baryoherwa tugusanze hano ku muzi uri umufansi uri umunyaminago wumva umerewe gute je nezerewe cyane kubona mwaje kutugendera ngaha mu minago kugira ngo abantu baronke umwanya wo kwinezereza ntibagume mu bintu byo gushavura babandanye banezerwa bameze neza nawe n'amagara yabo aronke umwanya wo kunezerwa ni byiza kubona mwaje kutugendera ngaha mu minago kandi nuko mubanaye mugaruka kuza kuturaba kugira ngo natwe tuba turyoherwa mu banyaminago ah, ibirori murabikunda mugabo ntibubishyurira cyane abandi bariko barakumviriza kuri uno mwanya wumva bababwira iki abanyaminago ico nababwira nuko two kwizukira kwinezereza tukaba mu mwanya wo kuryoherwa tukava muri vya bintu tugumana amasiresi tugashika ngaho tukanezerwa nivyo ntitumenyereye ntitumenyereye cyane ibintu byo kunezerwa mugabo urabona ko abanyaminago ah, banezerwa cyane nko mu minsi izaha mwifuza hoza nka bande kugira mubashe kunezerwa cyane eh, tuba twifuza ko mwemwe murashobora kugaruka cyangwa abandi baririmbyi bose biyumvira ko bashobora kuza guteramisha abanyaminago byose byose byotunezera babasani bose n'abajya bakomakomeye ba fizo eh, n'abandi ba mukombozi bakagaruka ba bose banuze ba basatbi n'abandi bishobotse n'abandi basa ni bose bagashika ngahamwe nako kugira batunezereze ndabashimiye cyane kubona mwatugendeye kandi munsi wo kuba mugaruka kutugendera merci big up ati big yego <laughs> biraryoshye biraryoshye cyane ndashimiye cyane medali yibutse kubafata amajwi rero muri mwe mu muzika cyangwa bagira cyangwa nitambira nyine hariho n'idadi itamba neza si byo <laughs> hanyuma ikintu nababwira ni uko hari uwo muririmbyi narababajije mwifuza umuririmbyi turambwira witwa fabiro sinzi igituma vurema hanyuma ibi byose byashobotse kubera eh? kumudi eh, byashobotse kubera pablo yagerageje kubategurira ikintu kugira ngo abanyaminago na cyane cyane kumudi nigeze kubona kuri televiziyo Eh, guverineri wa rumonge avuga ngo ashaka yuko rumonge ebana isi giraje eh? akaba rero yifuza ararondera manager yitwa pablo yego <laughs> biduca bigenda neza albert kururu ndagushimi hari umuntu ngaho ku iradiyo yacavuze yavuze ko amuzi papa wa myaka biga ya mbere ibarabara rya gatanu nibyo <laughs> byashoboka byashoboka <laughs> ngira mukaya muca mumubona ngaha yego aramuzi cyane ikanire rero uburundi buraririmba garuke egome tuzosubira mu nziza nk'aya mango tukaba dushima ariko baragikurikira abanyamuzi eh, abo ku muzi eh, abanyaminago ego nabo bose bariko barakurikira kiriya kiganiro mwateguye nanje christos agifatika dije na john habonimana tukakiremesha turi na albert kurube na albert nduwayo hamwe n'abasitagiyeri ego bya Lady. ubundi ubundi